قد لاح فجر فارقب النصر المبين دولة الإسلام قامت بدماء Čini se da smo spominjali te greške kod tekbira, kod izgovaranja tekbira, brojne greške i podučite se, braćo. Izgovoriti tekbir je lahko, dvije riječi, Allahu ekber. Allahu ekber. Mnogi izgovaraju egber. Egber, slušajte po strani, ljude mnogi izgovaraju Egber. Egber ima pogubno značenje. Ekber je najveći. Allahu Ekber kada kažemo Allah je najveći. A Egber je vraćao najprašnjiviji, najprljaviji. Pa ljudi stupaju u namaz na takav način. Egber izgovaraju. Jer gubar je prašina. Gubar je prašina. Ekber najprašniji. Pa izgovaraju također neki Allahu Ekber. Allahu Ekber. Kada se oduži prvi elif, dakle tada ima značenje pitanja. Tada ima značenje pitanja. Čovjek se pita je li Allah najveći? Kada kažeš kratko Allahu Ekber, Allah je najveći. Ali kada kažeš Allahu Ekber, onda se čovjek pita je li Allah najveći. I druge greške koje smo spominjali vezano jeli, za tekbir. Nakon ودكوا معاقل جند العدا ودكوا معاقل جند العدا أماما أماما جنود الفداء أعدوا الكتائب أدب ليوم النداء أعيدوا أعيدوا للحق صرحه ودكوا معاقل